Awit, Kabanata, Isandaan at Tatlumput Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo, siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, magmula sa Zion, ang iyong pagpapala.